Հունվարի 24-ից 29-ը Երևանում անցկացվելիք բռնցքամարտի Հայաստանի առաջնությունը կլինի ընտրական։ Մրցանակակիրները կնախապատրաստվեն մայիսի 21-ից 31-ը Երևանում անցկացվելիք Եվրոպայի առաջնությանը։ Վերջնական կազմը կհրապարակվի նախատեսված միջոցառումներից հետո։ Ծաղկաձորում փետրվարի 7-ից 20-ը, այնուհետև Երևանում փետրվարի 25-ից մարտի 9-ը կկազմակերպվեն ուսումնամարզական հավաքներ։ Նախատեսված է նաև մասնակցություն 1-2 միջազգային մրցաշարի։ Այս մասին Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի Կոմիտեի լրատվականին հայտնել է Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Կարեն Աղամալյանը։ Հայաստանի երիտասարդ բռնցքամարտիկները կմասնակցեն Խորվաթիայում մարտի 11-ից 24-ը անցկացվելիք Եվրոպայի մինչև 20 տարեկանների առաջնությանը։ Բարսելոնայի պաշտպան Ռոնալդ Արաուխոն, կիսապաշտպան Ֆրենկի Դեյոնգը եւ հարձակվող Անսու Ֆատին կկարողանան օգնել Չավի գլխավորած թիմի Մադրիդի Ռեալի հետ առաջիկա դիմակայությունում հաղորդում է կատալոնական ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Երեք ֆուտբոլիստներն էլ վերականգնվել են վնասվածքներից եւ բժշկական շտաբից խաղալու թույլտվություն են ստացել։ Այս տարվա առաջին El Clasico-ին պատրաստ կլինեն նաեւ կիսապաշտպան Պետրին եւ հարձակվող Ֆերան Տորեսը, որոնք վարակվել էին կորոնավիրուսով հունվարի 3-ին։ Հունվարի 11-ին նրանց թեստերի պատասխանները եղել 20-ական։ Իսպանիայի սուպերգավաթի խաղարկության կիսաեզրափակչի Բարսելոնա-Ռեալ Մադրիդ հանդիպումը տեղի կունենա այսօր Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադում եւ կմեկնարկի տեղական ժամանակով ժամը 23-ին։